Apirilak zazpi gaur rastelena da eta hau berrio albistegia duzue berrio zahar erratiaren albiste emankizuna. Ze titularrarekin irekitzen dugu gaurko albistegia xabi. Zori zuriren hogeita mabosgarren urte urrena aintzat hartuz, jaialdian parte harturiko dantzariek txaloaldia jaso zuten. Larun batarekin, txori zurik egindako jaialdiaz, bosteun bat ikuslek gozatu zuten, hogeita mabost urte zerriari egindako kultur ekarpena eskertuz, dantzariak txalotu zituzen bosteunak, jaialdian bertan, txori zurikoek berriozarko gerta erabat izan zuten argudio, atxo baten kontakizunak eta dantzak tartekatu osatu zuten azkenik jaialdia bukatzearekin aizaldi taldeko gaiteroek hainbat herriko kanta jo zituzten dantza egin ostean berreun bat berri zartar afarian parte hartu zuten. eta berriozarko azokatik materia organikoa jasoko da. Larun bat guztetan, berriozaren egiten den azokan pilatutako materia organikoa jasoko da. Horretarako azokaren inguruetan beste zakarrontzi batzu jarriko dira. Bertan, soberakin organikoak botatzeko. Eta entzun dugun bezala, Sahararekin elkartasun jardunaldiak. Bihar hasiko dira, Sahararekin elkartasun jardunaldiak. Jardunaldian, lehen jarduera, Sahara un pueblo bajo la opresión ezeneko itzaldia izango da. Hauxe bihar arratsaldeko zazpiterritan kulturgunean eginen da eta aurretan badadi benamar polisario frontea eta asana laia gazte sajararra parte hartuko dute. Sajarak bizi duen gatazkaz aretuko dira biak. Jardunaldi hauen barne, bestelako jarduerak programatu dira Javier Bardenek iginiko, hijos de las nubes erreportaiaren eztabaida ostiralean eta lanun batarekin ordea aur jolasak lurrikara gazte taldearen eskutik popi eta zarra arratrako zoen antzezpena, sokatira erraldoia, trikipoteoa eta elkartasun, afaria zuloalai elkartean. elkartean. Europar Parlamenturako hauteskundeak direla eta hautesle zerrendak ikusgai. Europear Parlamenturako maiatzaren hogeita bosteko hauteskundeetako hautesle zerrendak jendaurrean egunen dira apirilaren zazpitik. Amalauera, aipatutako IParen barneko lan egunetan, interesatuek hauteskunde erroldako zerrendak ikusi alko dituzte berriozarko udaleko auzo bulegoan. Zero amabi telefonoan ere kontsulta daitezke hautesle zerrendak astelenetik kostiralera Zortzietatik Jarratxeldeko zazpiak bitarte Eta gaur kirolen atalean, berriozar futbol elkarteari dagozkion emaitzak azalduko ditugu garazi zer egin zuten erregionaleko mutilek. Erregionaleko mutilak, errotxapearen aurka lehiatu ziren hemen txep igandearekin, eta partidan berdinketa bat lortu zuten bat, eta bat horixe azkeneko emaitza. Neskak eh, berriz galdu egin zuten bat eta utza ardoiren kontra, eh, larun batean jokatutako partidan zizur nagusian. Eta bukatu horretik, besterik besterik gabe gogoraraztea eguzkiplaza.neten kontsultatu daitezkela gainontzeko partiden emaitzak. Udako giroa izan dugu galazi asteburu osoan zehar eta zer dio gaurko iragarpenak datozen e, orduetarako. Bai, Xabi, egunean zehar zerua odei gutxirekin egongo dela aldiz arratsalean zerua oso odeitzu geratuko zaigu azkenik. Orduantze zaparra da txikiak botako ditu ego osagaiko haizea ulbizibiliko da gaur arratsaldean ipar osagaira aldatuz eta gaur temperatura maksimoetan aldaketarik ez edo gutxi jetxiko dira. Hori bai, esan esan bezala, arratsalde gabean zaparra da txikiak izango ditugu. Eta hau bitzan da guztia, gaurko albistegiari daukionez, informazio gehiago datu zen orduetan berrio zari erratiaren sintonian FMko enpuntu zortzean edo ordu oro interneten euskiplaza.neten.